Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 22, 1999. Sa uling pagkakataon, umapila si Pope John Paul II para sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Kosovo. Naniniwalang banal na papa na pawang ang mga sibilyan ang labis na maaapektuhan at mahihirapan ng mga nagaganap na digmaan sa nasabing bansa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.